momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba egun politadia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude zinemaldean egotea ba eskaparate politena da ja ez, ez, Donostiako irurogeita bat garren zinemaldiaren segitzeko euskal irratietan Kultur alea Emankizun bereziak donostiatik egunero atxaldeko bosterdietatik segietara Kultur alea Ala abiatu zen, ostiralean donostiako irurogita bat garren zinemaldia. Demo kuartetek kabestrian sambrekin tonua eman zuten inaugurazio ekitaldian, eta kaietan agien kuerbo eta unasugalde aktoreak izan ziren, zeremonia eramaileak. Gabon eta ongi etorri Donostia Zinemaldiaren irurogeita bat garren edizioa inauguratzeko gala honetara. Buenas noches y bienvenidos a la gala inaugural de una nueva edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Hiru and what... Iru ordu laurdenez, zinemaldiaren izaera gogora ekarriz, Anet Benning edo Oliver Stone bezalako aurpegi ezagunez inguraturik izango dugunaren berri eman, eta urten urbilu araziko dituzten berreunda filmei ongi etorria eman zieten. Thank you. It's an honor to be here again. Uh, film festivals are often places where you can slow down and remember things. Baina nola definitua hortengo zinemaldia? Maialen beloki, zinemaldiko zuzendari batzordeko kidea. Zegia esan oso genero eraskotarikoak aurkezten ditugu, ez? Eh? adibidez aurten animaziozko pelikula ugari daude, ez bakarrekan animatopia retrospektiba horretan, baizik eta baita ere, ba, bueno, sail ofizialan eta beste eta beste sailetan, baino egia esan, ba, badaude pelikulak e, eh, unkigarriagoak direnak, beste batzuk ba, pixka bat satirak edo parre egitekoak, e, bueno, batzuk agian ba, publiko orokorreran errezak izango direnak eta beste batzuek agian ba pixka bat zailagoak, ba kritikari gehiago usatuko zaizkionak, orduan egia san zaila da esatea ez, e, genero motaren bat, ba, garantzitsua da, gehiago dagoen edo ez, guk uste dugu pixka bat denetarik dagoela urtengo aukeraketan. Ba bai, gaur egun zinemagintzan gintzan egiten denaren erakusteko sedez, aurten ere, amaika sail ireki dituzte zuzendari berriak, beste zinemaldietako perlak, atzera begirako tematiko zen klasikoak, euskaleko ekoizpenak biltzen dituen zinemira, tira, hainbat eta hainbat atezta. Ba, milaka zinezale urbildu dira dagoeneko asteburu honetan donostiara, lehenengo filmen ikustera. Besteak beste, sail ofizialean aurten eta asteburu honetan, Donnie enemi Enemy Thriller Psikologikoa, edo eta François Duperronen Monan partua gerri bezalako luzemetraiak aurkeztu dira. Mais lui a passé le don. Mais il veut pas entendre parler. Ma femme a des maux de tête, des, douleurs douleurs Baina gian ikusmin haundien pizu duen lanetariko bat Las Brujas de Zugarramur dizima izan da. Ales de la Iglesiak zuzendu duen azken luzemetzaia. Orotariko iritziak bildu direlarik publikoaren aldetik, ba berriz ere Alex de la Iglesiak bere bidean segitu zumorea eta akzioa nastuz, ba espektakulu ederra erakutsi alizan du. Bere asmoa hori baita. Y sobre todo intentar agradar con, con espectáculo y con, y con diálogos Eta Las Brujas de Zugarramurdi filmarekin batera, Carmen Maura ikusi izan dugu filma ontako protagonistetariko bat. Atzo, bere eguna izan zen, donostia saria jaso baitzuen. Atzoko gala berezian, bere ibilbidea eskertuz, ba, donostia saria eman zioten aktoreari, eta berauk, ba, atxalde astapenean aitortu zuen eta umorearekin, Ba, esan zuen, ba, Alex de la Iglesiak esan ziolarik Donostia saria emango ziotela, berak ez ulertzen. Uste baitzuen Donostia saria atzerritarrei ematen zela. Y me dice, te dan el premio Donostia y digo yo, pero no, Alex, ese es el de las extranjeras. <laughs> Baumore puntuarekin, baina emozioz, azkenean jaso zuen Carmen Maurak lehenengo Donostia saria. Kultur Alea. Basteburu hontan gertatu denaren lagin txiki bat erakutsi ondotik, GONTAN hontan jarriko dugu gure harreta guztia. Euskal Ekoizpenei zuzenduriko SAILUNTAN bihar Mireia Gabilondoren Amaren eskuak filma aurkeztuko baitute lehen aldiz. Ikusmin handia piztu duen luzemetraia dugu eta gu gaur Mireia Gabilondo zuzendaria izango dugu gonbidatu. Luis, hospitaleti ditu didate. Ama uzin dago. Alko juen haino, okei? Okay? da, lehengo ezatera. Ez dut uste. Ama? Ez gaitu ezagutzen. Amu ma nahi da. Begiran ere, haurazten dut egoera zaila pasatzen ari zarela. ez dakit. Eszedentzia bat hartu nahi baduzu. Carlos ikusi dute. Ze? ¿Sí? Vuelta da. Ez dut ama imaginaten una residencia Tanok San Yuko dau. No dejaba de repetir un nombre. ¿Cómo era? No ¡Dolores! ¡Dolores! ea. Ama, atzo zan zenuen, zauk irakurriko zen idala. How about this, why don't you do us both a favor? And stop feeling so fucking sorry for yourself, for fuck's sake. Germán hori no jakin nahiko neuke. Aspaldiko kontua da hori. Ikusten dozu itxasua, amaren eskuak. Mireia Gabilondo, kaixo, arratxaldean. Arratxaldean. Zorionak, ikusmin handia piztu baitu zuen filmak. Ba bai, hori beti polita da, ba. osea, kego guekin. Espero zenuten. Ba ez dakit, <laughs> egi esan da, igual ez, o ez dakit, hombre, festivalean beti jende asko biltzen da, eta beti hor girua sortzen da, ez? Baina egia esan, hasierako bi ordutan, e, zea, sarrera guztia salduzian, eta hori, bueno, ba, derrepente, bola, ez dakit urduritasun basartzen zaizu, eta bueno, bagoa zela. ondo ama. Ikusten duzu itxasua? Aster dontan estrenatuko duzu filma eta hiru egunez ikusi ahal izango da, bueno, sarrera erosi duten egointzat bai, egun mugitxuak izaten dira zuentzat? Bai, bueno, elkarrezketa asko, eta, eta bueno, ba, jendearekin egon beharra, eta gelditu beharra, eta gero, baina, bueno, egun polita dia baita ere, eta ja, estrenoko egunak baina hortara zaude, mm. beraz hori da nahi dezuna, ba, piskat jendeak bakaso egitea, eta ikusteko, zera, gogo edo minori hori, ba, eukitzea, beraz, bai, ondo. Amaren eskuak filma e, egingo eh, jakin genuenean errodaia denboran izan zen, e, eh, pixkat e, ba, segitu genuen historia e, nundik joan, e, azpimaratuko gu, Karmele Jaio idazlaren elaberri batean oinarritu zarela filmaren egiteko, e, moldaketa egin duzu, zinemarantz, zer kliruratu zitu, zintuen novelan, e, bai ustuki zinemara, pantai handira, ekartzeko. Bai. Neri batez irakurri nuen, ni gustu atxalde baten edo dana jarraian irakurri nuen eta asko gustatu zitzaidan nola zegoen idatzia. Eta nola adierazten zituen inbesteko sentimentuak, emozioak edo hain gauza, ez dakit neroko gauza bat izanik kontatzen duena eta denoi gertatzen zaizkion gauzeta ez hitz egiten duela ba, ama baten galtzea zer den edo bizitza derrepente hankasgola jartzen denean, eta zure eguneroko bizitza derrepente ezin dezunean eraman, ez? Eta aurrera egin horrekin, harremanak, ba, bikotearekin, alaba dezula, ama ezin zaindu, ba, gauza guzti horiek eta batez be, eh, jakitea edo ezagutzea ama horrek izan duela baita ere beste bizitza bat aurretik, ez? Zu jaio aurretik edo zu e, izan aurretik. Eta sekula ez tezuela hortaz hitz egin. Eta nik uste dut eh, oso politio idatzita dagoela. Eta errepente ba, horrek eh, liluratu ninduen, eta eh, jarrean ikusi nuen, edo irakurtzen nahi nintzen einean, nik dut ikusi nuen ba pelikula bat egiteko gogoa sortzen naiz zitzaidala barruan. Eh? irudiakin hemen irudiekin kontatzeko nik uste dut oso sentimentu politak daudela. Gertuko, niretzako oso gertuko historioa izan zelako. Ama, ze? Mm-hmm. Zer irakurriko ditazu gaur ez maitea. Oso nekatuta nago. Sentimendu handiak bai adierazten dira lehen pertsonan ere asko eh, idazten da nobelan. Hori ez da ez zaila gero ba, filma baten plasmatzea. Ez dakit, eh, zaila zer den. Zaila da dana, filma bat egiterakoan, idazterakoan, eh? bai, dana egiterakoan da zaila, ez? Dazuk ikustea bidea, omodua, edo gogua. Eta orduan, bazu zaiatzen zea, eta gauza batzuk eh, hobeto ingo dituzu, beste batzuk okerrago, baina ikustat hori da azkenean denok egiten deguna, ez? Zailtasunari begira jartzen baldin basea, ez genduk esekula ezer egingo. Eta hori esan da, ez da, ba, oso zaila dan, eh, Nik azkenean zineak, e, ba, ez dakite, eh, aurpegi batek, o begirada batek, edo irrifar batek, edo ez dakit, o, tristura batek, gauza asko esaten dizkizu eta asko adirazten du. Eta ez dago hitzen beharrik, edo ez dago irakurri beharrik, esan nahi dut beste, beste hitz egiteko modu bada, beste, le, beste lenguai bada, beste izkera bada, ez? Eta hortan ahitzen gehanok, ba, ba horrekin ikustu badakigula jokatzen, orduan, ez dute izan horren beldurrik, ez? Eta aktoren aukerak eta zaia izan da? Bagarbi izan, nun, gutxi gura bera ja e, erabak izan ean pelikula ingo ba, aurretik ja buruari bueltak eman euskan, neuzkan, eta, ba, ba, eta orduan ainara gurutxagarena garbi izan nun, ba, ez dakit, emakume horren e, nik ustute, bai gorputza, bai begiak, bai e, anima, dana ikusten iolako, eta naiz eta sekulain gabe, ba zine egin gabe o telebistarik egin gabe izan beldur pizkatxoa bazuela, ba protagonista dalako eta pixo handia daukalako pelikulan, ez? Uste dute ez dakit zango nuke unetik, ez dakit zen, oza, laro eta piko planotan azaltzen dana, bera, ez, da, orduan, bera entzako solan fotoloa izan da, neketxua egunero, iaia egunero torri behar izan du roda, Eta orduan, bueno, ba, bai, e, hori, beldur hori zeukizuen nian, da zantzun, ba, noski ingo dut, eta bio joango gea, ez? Orduan hori garbiko nun. Eta loli astoreka izekoren papela egiten duena, oso personai baita ere pixutsua da, ze berak egiten du, transmisio lana berak egiten du, amaren kontu horiek berak kontatzen ditu, ze ama gelditu da, hitz e, egin gabe, hitzik egin gabe, eta ez du inorez ezagutzen eta orduan galduta dago, ez? Eta bai, loli e, garbi ikusi nun, e, baita ere hemen Euskal Herrian edadeko persona asko, aktore asko ez gaude, eta orduan, bueno, ba, eta euskera dakitenak are gutxiago, eta orduan, bagarbi ikusi nun loli, eta amaren are berdintzu. Osa, Ester Remiro, ba, ezagutzen nuelako aspalditik, niri klaseak emantzizkian e, ikasten nahi nitzanean antzerti eskolan, eta, eta oso oso aktore ona da, oso oso. Eta antzerkian lan asko egin izan du, baina baita ere zinean eta e, e, ez da ezaguna, ez? Eta orduan de repente aurpegi ez ezagunak ikuste ere oso erakargarria iruditu zitzaidan. Mm-hmm. Eta garbi neukan, bai, oso oso garbi ekinon. Carmele Jaio errodai denboran ere egontzan, ez? Bai. Momentu batean edo bai. zenolako eh ba komentarioak egiten zituen. Bai. Karmelekin nik eh, aurretik ere elkartu izan naiz berarekin eta egin ditugola solasaldi batzuk askore ez, baino egin ditugunak oso gustoko edo oso gustora egon garan ikuste. E, eh, ba, bai, pelikula eta zitze egiteko, gioia zitze egiteko, personaia ez, ba, buruz, ba, berak eh, sortutakoak dira ez, eta asko esaten du personai buruz baita ere, oso ondo deskribatzen ditu eta gauza asko kontatzen du, ez? Eta orduan ikustot hor blaun handiena inda zegon. Baina bueno, zeuden hor beste zea batzuk edo interrogante batzuk eta, e, eta hortan eh, aitu ginen izketan. Eh? Oso gustora eta oso nik uste nona, oso toki berdinetik ikusten gen gendun, eta bera nik uste pel pelikulakin, filmarekin bukaeran no, eh, gustora gelditu dela ikusi du, nik neukan berak ikusteko gogua baita ere, esaten du naiz eta etorri izan lekeiti ora ikuste etorri zala, eta, eta gero hori berentzat berrepente berria izan zen. ez? Eta bai, nik uste dut esan oso guztua ikusi zula, elortu eh, zuela sartzea, ba, derrepente aurpegi horiek eh, bere ganatzea, ez klaro, berak igual beste aurpegi batzu zitun, edo hotze hon aurpegirik, ez dakin nola esan, ez? Eta bai, gustora gelditu zen, beraz, eh, oso pozik, e, Carmelerekin oso gustora, bai antzerkian, e, eh, pantalla handian telebistan ere, e, zuzendaritza lanetan eta aktore lanetan ere ikusi e, zaitugu. Laguntzen du, aktore gisa lan egitea gero zuzentzerako orduan e, ba, ikusteko ba, aktorekin ere nola lan egin edo? Bai, baitz esango nuke, ez da beharrezkoa zein zuzendari asko ezagutzen ditut, ez aktoreak eta oso zuzendari onak direnak. Eta aktore guztiak ere ezin dira zuzendari izan, esan nahi dut, ez, bata ez da bestearen mm, nahi eta nahi ezkoa. Oain, ba, ni neure bide hontan, ba, noskin neri laguntzen dit, ba, bueno, ba, nik mm, ez dakit neri nola zuzentzen diaten e, gustoko baldin badut, ba, hortan saiatzen naiz, edo aktorei nola lagundu, ba, nire zera hartuta, ez? Nire esperientzia hartuta edo eta orduan hortik egiten dut lan eta noski ba ba niretzako oso lagungarri da o hortik egiten dut, ez? Beharrezkoa ez da, baina niretzako bai. <laughs> Luis, hospitaleti ditu didate. Ama uzin dago. Alkohol juen haino, okei? Okay? da lengua izatera. Ez dut uste. Ama? Ez gaitu Ba, esan dakoa, bihar ikusiko dugu filma, eta e, hemen digutxira ere, ba, zine aretoetara iritsiko den eh, ba, luzemetraia izango da. Zine baldian gaudela, e, baduzu zure plana, ba, bagizu ze film ikusi eta... <laughs> Oindik ez, ez. Oantxo jongo naiz, zera hartzera, programa eta biskat begiratzea. Eta ber, ez dakit, ze ikusteko aukerarik daukadan, ze, e, bueno, ze biarra eta dena beteta dauzka, de, elkarrezketekin da gauzekin, eta ez daukat denporari. Baina orain ja estrenatzen da egunean eta fiska libretsua hogeatuko naiz eta baduka zerbait ikusteko gogua noski. Estrenatuko da, esan nahi dute eh, Euskal Herrian aste bukaeran ja, eta zazpian, Naiz eta Donostian igandean izango den festivalakin gaudelako oraindik, baino Euskal Herrian beste hiriburuetan eta beste hiri batzuetan 27tik aurrera egongo da. Eta baita ere Barcelona eta Madriden estrenatzeko da beraz eh, jatorrezko bertsio bakarra izango da euskeraz, e, eh, loekin erderaz, eta, bueno, pelikula barruan erderaz ere, gazteleraz ere egiten da, eta mm, ingelesez ere, bai, ze, zen narra ingelesa du, eta beraien artean izbatzuk batzuk ingelesez egiten dute. Ba, Mireia, plazer bat izan da, eta urren arte. Eskerrik asko. <laughs> German Orino san jakin neuke. Aspaldiko kontua da hori. momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba egun polita baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude zinemaldean egotea ba eskaparate politena da ja ez, ez, Donostiako irurogeita bat garren zinemaldiaren segitzeko euskal irratietan Kultur alea Emankizun bereziak donostiatik egunero atxaldeko bosterdietatik segietara I don't need that. Magavano!何を言っとるか The blindfold is for the firing squad, so they don't look into your eyes as you die. Nagisa Oshima zinema egile Japoniarra dugu iruro gita Donostia zinemaldiko atzera begirako zikloetako protagonistetariko bat. Nagisa Oshima mila betzen da hogeita mabigarren urtean sortu zen okaiaman nahi zuzen ere. Japoniako zinema egile haundienetariko bat dugu baita herrialde horretako zinemaren pertsonai hausart eta polemikoenetariko bat ere. Nuberu bagu edo nubel bagi izeneko iruro gehi amarkadako korronteko zuzendari emblematikoenetariko bat izan zen, eta hurrengo amarkadetan nazioartean oi hartzuna hundien izan duen Japoniar zinema egiletako bat bilakatu zen ere. Osimaren zinemako lehenengo lana, mila behatzen da berroita meretzikoa dugu. Aito kibo nomasi izenekoa, gazten arazoekiko hurbilketa goiztier bat egin zuen orduan lan horretarako, eta honen ondotik bere estilo kritikoa eta Japoniar gizartearikiko begirada aserria fikatzen finkatzen joan zin ziren lan gehiago ere egin izan zituen. Estudio utzi eta ekoizle independente bilakatu zen Oshima, irurogei garren amarkadatik landa, eta bere filmografiako bigarren etapa hori sormen handiko garaia izan zela diote mm, ba, kritikoek orduan, errodaturiko film multzoan, sexuari, politikari, indarkeriari eta eriotzari buruzko bere obsesioak eta osnarketak islatu zituelarik. Ba bere filmografia gogoan hartu, donostiako zinemaldian ikusgai duzuela, eta sesta erraztasunen ukaiteko ubebikoitza irualdiz.sansebastianfestival.com markatzea besterik ez duzue. 愛してるなら僕の後からついてくるはずだな殺されてもいいか一緒に鏡に映るのは最初で最後だな。 Ba hortan bururatzen dugu gaurkoan gure gaurko emankizuna. Nire aldetik besterik zule, izan ongi aio. street, not ransomed through this time. In a bar where a fat lady reigns supreme. Come in and drink with a false name. In circus clothes, forget their they are just zombie bodies caught in the glow of the tea. You are the target for stars. momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba egun politadia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude zinemaldean egotea ba eskaparate politena da ja ez, ez, Donostiako irurogeita bat garren zinemaldiaren segitzeko euskal irratietan Kultur alea Emankizun bereziak donostiatik egunero atxaldeko bosterdietatik segietara Kultur